ऐं न की उन्हनि खे का मदद ॾेई सघंदा आहिनि ऐं न की पाण खे ई मदद ॾेई सघंदा आहिनि